Thank you. eski arzidim men men rozi men abdulla qodiriy o'tgan kunlar asosiy rollarda elyor nosirov zuhra ashurova afzal rafiqov yoqub ahmedov obid yunusov yodgor sa'diyev mukambar rahimova to'ti yusupova salohiddin ziyamuhammedov rustam karimov g'aybulla hojiyev madina muxtorova rixsivoy avazov mahmud ismoilov muallif nomidan o'qiladigan matnlar temur malik yunusov ijrosida choy tugalgan edi otabek fotiha o'qib o'rnidan qo'zg'almoqchi bo'ldi turma yusufbek hoji tarafidan berilgan amirona bu buyruq otabekni qaytadan o'ltirib qolishga majbur etdi va otasiga nima xizmatingiz bor deganday qilib qaradi yusufbek hoji bir so'z demasdan sallasini olib tizzasiga qo'ydi bosh qashinib yana sallasini kiydi dadasining salla olib bosh qashinishi keyinidan ko'pincha o'zini bir tergov ostida ko'rar edi shuning uchun yana bir martaba dadasiga qarab qo'ydi chini bilan ham hojining tusidagi boyog'i hasrat va qayg'u alomatlari yo'qolib ularning joyini sharq otalig'i vaziyati oldi marg'ilonda nima ishlar qilding sendan so'rayapman otabek sizga xabar berguvchi nima ishlar qilganimni ham aytgandir jon odamlar qatorida odam o'ldirib yurdim degin jon odamlar qatorida emas majburlar qatorida zo'rlanganlar qatorida odam o'ldirish uchun seni kim zo'rlab majbur qildi hali bilmaysizmi bilmayman aytishlariga qaraganda seni hech kim majbur qilmagan meni zo'rlagan va majbur qilgan edilar dada yo'qsa sizning o'g'lingiz bo'lgan bir yigitning sha'niga albatta odam o'ldirish uyat va nomusdir kim seni majbur qildi axir siz onam esing o'zingdami yigit o'zimda o'zimda dada siz o'zingizning orzu havasingiz yo'lida meni majbur qildingiz va dushmanlarimga yo'lni katta qilib ochib berdingiz men bu jonivorlikni xoh noxoh ishlashga majbur bo'ldim dada shundoqmi undoq bo'lsa bizni kechir o'g'lim dada sizni gunohkor qilishga va gunohingizni kechishga meni haqqim yo'q lekin gunohsiz bo'la turib ham yana muvahaza ostiga tushganim uchun o'zimni mudofaa qilishga majburman xomsut emgan bandamiz bu aybni-ku bizning bo'ynimizga qo'yasan darhaqiqat qo'yishga haqqing ham bordir ammo oralaringga yomonlar oralagan ekan shuncha muddatdan beri nega meni xabardor qilmading yoki bunda ham birov seni indamaslikka majbur qildimi <laughs> yo'q hech kim majbur qilmadi ammo meni shu vartaga tashlagan do'stlarimdan ko'mak so'rash ham ma'qul ko'rinmadi dada hoji boshini quyi soldi o'g'lining keyingi so'zi unga juda ta'sir qilgan edi nima qilsinki otabek to'g'ri gapni aytar edi biz seni toshkentdan uylantirsakda katta xotiningdan ajratish fikrida emas edik agar sen shu xayol bilan bizdan siringni yashirib kelgan bo'lsang katta ahmoqlik qilibsan bolam otabek dadasining bu keyingi so'ziga qarshi hech narsa demadi go'yo hamma alamini yuqoridagi ikki jumla bilan chiqarib yuborgandek jimgina somiylik darajasiga tushdi ammo natijani tezroq eshitib olish uchun uning yuragi qaynag'an oshdek shopirlar edi kishining boshiga bir ish tushganda darrov birovdan kengash va yordam so'raydilar hatto ota onasidan ham sir saqlagan bir yigitni o'z o'g'lim bo'lib chiqqani menga qiziq ko'rinadir qaynotang menga bir xat yozibdir o'qib o'qib mazmuniga tushunolmay hayron bo'laman oy sayin marg'ilon borib turar edik u deb o'ylayman xatni ikki uch qayta o'qib chiqqandan keyin bilsam haqiqat shu emish Karimning yozganiga qaraganda bir buncha yanglishlik undan ham o'tgan ko'rinadi. Va lekin sening bolalaring oldida uniki xolivadir. Yaxshiki bu aqlsizliging boshqalarning boshiga ko'ringan. O'zing ayt, agar menga shu kasalingni bir og'iz bildirsang, men qayin otamga xat yozmasmi edim? Hasalanini yuborib haqiqatni ochmasmidim? va bu taqdirda odam o'ldirib yurishlariga qanday hojat qolar edi otabekning boshiga bu gaplarning bir harfi bo'lsin o'rnashmas va o'zi kutgan natijaga borib yetish uchungina qiynalar edi shunchalik ishlarni qilib nega oxirida qaynotangga yo'liqmay kelding shunga majbur edim marg'ilonga endi qachon borasan ma'lum emas garchi bekning yuragi hozir bo'lsa ham marg'ilonga qarab uchishga tayyor edi biroq uning yuragidan ham kuchli bo'lgan yana bir narsa bu borish masalasini chuvalashtirib ma'lum emas bir holga qo'ygan edi qaynotang kelin bolani olib shu hafta ichi yo'lga chiqmoqchi ekan tarixiga qaraganda xatni yozilganiga o'n kunlab bor ehtimolki erta indin kelib qolsalar to'rdagi uyni bo'shattirib polos yozish kerak edi ul bu gapni eshitar ekan borliq yo'qliq ish qilib allaqandoq qiziq bir holat kechirdi issiq bir narsa badaniga tegib ketganday hurkinib qo'ydi va nihoyat endimi deganday qilib entikdi ko'z o'ngidan birovning surati o'tib sarxushlandi va til bilan onglatib bo'lmaslik bir sog'inish chidamsizligi ichida bu ivir jivir holatdan gangib ko'z ochdi ko'z ochdi biroq o'ziga nima deysan deb qarab turg'uvchi otasiga muvofiq bir javob berishni bilmadi yusufbek hoji esa o'g'lining bu suslikka o'xshab ko'ringan holini yomonga yo'ydi marg'ilon degan shahardan katta o'zini kichik olib qizi ila kelayotgan mirzakarim akaga o'g'lining xo'rliq keltirishidan cho'chidi shunga binoan otabekni epaqaga olish uchun unga kulku tuyulgan bir qancha nasihatlarni chizdi o'g'lim siylag'anni siylash kerak endi senga qadrsizlangan bo'lsalar ammo bizning qoshimizda ularning qadr qimmatlari yuqori qutidor bo'lsa ko'z ochib ko'rgan qudamiz xotining bo'lsa bosh kelinimiz agar sen meni otam deydirgan bo'lsang shularning ko'nglini olmoqqa tirish qaynotangdan meni quvladi deb ko'ngling olinmasin chunki u bechora ham bir shaytonning vasvasasi bilan bu xatoga tushgan har holda hurmatlarini bajo keltir marg'ilon degan shahardan sening yuzingni deb keladirlar agar ularning kelish kunlarini aniq bilsak sen yo'ldan qarshilab kirar eding har holda o'ttiz kun mo'ljal sen chiqmasang ham ala chiqsin yo'lga mayli chiqsin hoji shu javobdan keyin o'g'lidan bir daraja qanoatlandi va choyga fotiha o'qib o'rnidan turar chog'da yonidan bir xat chiqarib uzatdi xatning ichidan chiqdi kelindan senga bo'lsa kerak otabek maktubni olib otasining ketishini kutib qoldi xat sakkiz buklanib qizil ipak bilan bir ikki yerdan chatilgan va otabekka atalgan edi otasining uzoqlashishini kutar ekan yuragi yomonlagan otdek tipirchilar edi tikilgan ipaklarni so'kdi va maktubni ochib och ko'zini ishga qo'ydi yusuf savdosida beqaror zulayho ismida majnun ishqida yig'lag'an layli otidan sizga boshimdagi sochlarimning tuklaricha behad salom mendan haddi hisobsiz gunoh sizdan kechirish o'tgan ishga salovat chunki shu yil ichida kechirgan qora kunlarni esga olish mana uchun o'sha kunlarni qaytadan boshdan kechirishlik singari bu kunlarni siz unuting unutmang ammo men unutdim shuning uchun so'zimni o'zimning oxirigi hamchin baxt izlari hidlagan tariximdan boshlayman siz qochoqsiz nari beri til ichida menga bir narsa yozgandek bo'lib qochqansiz ikki yil bo'yi marg'ilon kelib yurishlaringizni men o'zimcha eshitdim lekin topib eshitdim sizning barcha mashaqqatlaringiz dushmanlaringizdan o'ch olish uchun bo'lganligini angladim yo'qsa meni ko'rar edingiz ko'rgingiz kelmaganda ham boshqalar sizni ko'rar edilar to'yar edilar men kabi baxtsiz men kabi g'avvosi ko'p sizni zeriktirib jondan to'ydirg'an bo'lsa ajab emaski qocha boshlag'ansiz qochsangiz qochib ko'ringiz ammo men bu kundan boshlab biranglarni quvishga bel bog'ladi otam bilan onam rafoqatlarida xizmatingizga cho'rilig'ingizga erta indin yuraman suyganingiz kundashim oldida qadru qiymatimning nima bo'lishini ham bilaman siz oliyjanobsiz eski qadrdonlik hurmatiga ko'ngil uchun kulib boqarsiz loaqal shu gina bilan ham baxtsizni mahsuda qilarsiz ammo suyganingiz kenjangizni chekirishlaridan qarg'anishlaridan behad qo'rqaman o'zimda yo'q qo'rqaman shu yaqin oradagi mavladilg'am mahsud daqiqalaringizda xudo yo'lig'a va'da olingiz meni og'ritmasin raqibam keldi deb o'ylamasin nihoyat maqsadim ikki do'stga bir jo'ralik va shu munosabat bilan birovlarni ko'rib yurish xatim oxirida shuni ham aytib qo'yay kuch qaytib men ham ko'chadan haydalmasam edi degan xavf hamisha ko'nglimda agar agar xudo yarlaqab eshigingizda o'rinlashib qolsam u yog'ini o'zim bilar edim erta indin ko'zimga yo'l ko'rinur yo'l bosishliq ko'ngilga bir umr ko'rinur uchinchi qamat marg'ilon kumushingiz yozdim erkakning suyunchi ichiga sig'maslik o'zini yo'qotib qo'ygan holda iljayardi xatni ikkinchi qayta o'qib chiqib yana suyuna boshlagan edi kechagi manzaralar unga ko'rinish bergandek bo'ldilar ul seskandi ko'z o'ngidan kechagi mazlum gavdalar birma bir o'tib ul oshig'ish ravishda xatni bukladi va ulardan yashirg'andek cho'nchagiga tiqdi irg'ib o'rnidan turib ketdi ko'chani bir aylanib kelgandan so'ng boyag'i manzaralardan biroz qutulgandek bo'lib yana maktub esiga tushdi mehmonxonaning darajasiga qiya turgan holda xatni yana o'qib chiqdi lekin bu gal xat ham boyag'idek suyinch emas kechagi mazlumlarga ta'ziya tutgandek og'ir ma'no berdi ammo suyganingiz jekirishlaridan qarg'anishlaridan behad qo'rqaman boya nima uchun suyunganiga o'z o'zidan hayron bo'lib boshladi chindan ham maktubning muncha ko'chirilgan jumlasi o'ylab qaraganda hech qanday quvonchga yo'l qo'ymaslik darajada qora ma'nolik edi bu jumla kelasidagi onglashilib bitmagan lekin bo'lishi aniqqa o'xshagan yaramas va tinchsiz bir hayotning go'yo muqaddimasi edi otabek kumush aytgandek kundash ya'ni zaynabdan uncha qo'rqmasa ham ammo dardning eng davosisi bo'lgan onasi to'g'risida yuragi titradi umrining eng qiymatli kunlarini og'ulagan ikki yil bo'yi davosiz dardga mubtalo qilgan yaramas va ishonchsiz yo'llarda sanqishiga sabab bo'lgan o'z onasi emasmidi va raqiblarga dushmanlarga yo'l ochib bergan shu onaning orzusi emasmidi butun shaharni alg'ov dalg'o qilib ko'hlik qiz qidirg'an nihoyat chiroylikda tanho aqllikda yakto topib to'ylar tomoshalar orzu havaslar bilan o'g'liga xotin bu bo'libdir degan iftixor va mag'ruriyat ila taqdim qilgan suyukli kelini ustiga go'yo o'chakishganday bo'lib keladirg'on marg'ilon parisiga nima va qanday muomala qilar edi kumush kundashining jekirishhdangina cho'chi ham bo'lsa otabek bu cho'chishni o'zining ko'lakasida qoldira turgan onasi to'g'risida tamom aqlini yo'qotib qo'ydi yusufbek hoji chala dumbil tabiatlik xotinining fe'li xo'yini yaxshi bilgani uchun o'tgan voqealarni ya'ni otabek sirlarini unga ochmaslikka qaror bergan bo'lsa ham ammo marg'ilonliq kelin va qudalarning kelishlaridan xabar berishni lozim topdi chunki xotinining marg'ilonliq kelinga bo'lgan adovatini otabekdan ham yaxshiroq bilar va uning o'g'lingiz marg'ilondan uylanmadi bir balodan uylandi deb qiladirg'an shikoyatlarni hamma vaqt eshitar shuning uchun o'z tarafidan o'zbek oyim tushkurni yaxshilab epga olmoq yuz qizaradirg'an ishlarga qarshi choralarni ko'rmak fikriga tushdi choli kampirning har bir o'ltirishlarida so'z o'zbek oyim tomonidan boshlandimi albatta noqobil o'g'il bilan marg'ilonlik andi kelin ustida bo'lar va uning uchun eng ahamiyatli masala faqat shugina bo'lib ko'rinar edi boshqa kezlarda kampirning bu to'g'ridagi doda hasratini kulgulik bilan va kam hafsalalik bilan eshitsa ham ammo bu gal o'zbek oyimning o'sha eski ashulasini ortiqcha bir tuzumsizlik orasida kutar edi kampirning dardi g'o'zada sichqonning ko'zi donlik ko'zada deganlaridek bizning o'zbek oyimimizning ham dardi bo'zada edi so'z urindi so'zdan so'z chiqdi nihoyat hojining kutganidek o'g'il hasrati ham boshlandi ahmoqingiz esini yiqqan ko'rinadir haytovur uch oydan beri marg'ilonni esdan chiqarib qo'ydi issiq sovuq inkor qilgan <laughs> bilmadim har necha yil suv quygandek bo'ldi qoldi ilohim em tushgan bo'lsin <laughs> ilohim em tushsin nega kulasiz hey nega kulasiz <laughs> bu kulib kulibku o'g'lingizdan ajralayozdingiz endi nega siz ham tavba qildim ey voy tavba qildim ey zo'ri behuda miyon shikanat <laughs> iloha torjigingiz qursin men to'g'risini aytsam bu gaplarning hammasiga siz sabab bo'lmoqdasiz er <laughs> yakkash kulish yakkash kulgi ha undan o'g'il qiz o'stirishga o'quvim yo'q deb ayting o'quvim yo'q oyimcha kuling kuling kuling xudo o'lim bersin kulgiga <laughs> menga qara xotin <laughs> o'rinsiz chiransang beling sinadir deydi tojiklar shunga o'xshash o'zing joysiz chiranganingdek meni ham o'z yoningga tortmoqchi bo'lasan <laughs> bo'lmasa manim barcha harakatlarim o'rinsiz ekanda o'rinsiz nega o'rinsiz bo'lar ekan sening muddaoing marg'ilonlik kelinni o'g'lingdan ajratib yuborish va bu kelinning bilan qoldirish shundoqmi albatta shundoq mana bu harakatingni o'rinsiz tushiranish deydilar nega desang farz o'g'lingni oldinga olsangda undan so'rasang qaysi xotining bilan bo'lishni xohlaysan xohlamag'aningni qo'y deb ana shu vaqtda o'g'ling nima der edi nima deyishini o'zing ham yaxshi bilsang kerak xotin bilaman marg'ilonning domlasi kuchlik o'g'lim bechoraning boshini aylantirib ko'nglini hip xuddi o'ziga bog'lagan <laughs> yaxshi yaxshi sen ham ku uch yildan beri toshkentdagi hamma domla xo'jalarning eshigiga birma bir kirib chiqding ah. bas sen ham nega o'g'lingni ko'nglini zaynabga xippa qilib bog'lay olmading marg'ilonlikning domlasi sixirchi hindi edi men bo'lsam bu yerdan hindi domla topolmadim uf bundoq aqlsiz ishlarni qo'yaylik xotin biroz aqlga yon berib ish qilgan kishi hech bir vaqt dard qilmaydir modomiki ikkimizning yolg'iz ishonchimiz shu o'g'limiz ekan va uning sog'lik shodlig'i bizning tirikligimizning tiragi ekan bas bizga lozimi uning xursandligi nima bilan bo'lsa shuni axtarishdir men yaxshi bilamanki sen bu ishlarni faqat o'g'lingni ayag'aningdan qilasan va senda shundan boshqa hech bir maqsad yo'q bu tarafdan qaraganda seni ham ayblab o'ltirish oson emas shuni ham yaxshi bilginki, o'g'lingning oy sayin marg'ilonga qatnab turishi seni qancha xafa qilsa meni ham sendan battar achig'imni qistatar hatto ba'zi kezlarda so'kib yuborish darajalarigacha borib qaytardim ammo sening jahlingni chiqarib kulishim bo'lsa faqat o'lganimdan kulaman yuzimni yerga suraman qabilidan bo'lib bunga sen tushunmas eding nihoyat sen aytgandek jonim hiqildog'imga yetdida o'g'lingni bugar mang'ilonga borma deb yo'ldan qaytarib qolguvchi ham men o'zim bo'ldim o'zbegoyim boshini tervatib so'zni eshitib kelar edi bu keyingi so'zni eshitgandan keyin boshini ko'ksigacha yetkazib barakalla rahmat degandek qilib qo'ydi hoji davom etdi mani bu to'xtatib yubormay qo'yganimdan xabarsizliging uchun bo'lsa kerak ko'ngling domla xo'janing duosiga ketib qoldi va men sening so'zingdan kuldim chunki haqiqatda buning sababchisi o'zim edim nega axir meni xabardor qilmaysiz bu to'g'rida menda ham ayb bor sen bilan o'zimning muddaolarimiz bir deb o'ylaganim uchun otabekni qo'yib to'xtatganimdan so'ng senga kengash solmasdanoq qudalaringa bir xat yozgan va kelin bolani toshkentga olib kelishlarini so'ragan edim to'g'ir so'zimni yerda qoldirmagan o'xshaylar bu kun qudadan bitta javob xati oldim aqlli kishilarning sadaqasi ketsang ham arziydi shu chog'gacha sizlarga ayttirmasdanoq ziyoratlaringizga borishimiz kerak edi xatingizni o'qib nihoyatda xijolat chekdik ayniqsa kelin bolangiz bek oyimga qaysi yuz bilan qarayman deb yuzini yuldi beadabsizligini borgandan so'ng albatta yuzga solmaslar deb ishonamiz deydir hmm. o'zbek oyim eriga anqaygancha qarab turar edi haqiqatan ham hojining ustalig'i o'zbek oyimdek dumbil tabiatli xotinlarni gangitarlik edi ul xotinining javobini kutib o'ltirmasdanoq tom ustiga tom yopa bordi qaysi uyni bo'shattirsak ekan o'zbek oyimning miyasi aynadimi yoki o'zi aytgan sehrchi hindining duosi asar qildimi har nechuk uch yillik adovatlar va kina kuduratlar barchasi ham allaqayoqqa qarab uchib ketdilar va ularning o'rnini ikki kelinlik bo'lish masalasi kelib oldi uzoq yaqin xotinlarning hoy o'zbek oyimning marg'ilonliq kelini ham kelibdir xuddi to'tining bolasi emish yuringlar bir ko'rib kelaylik degan so'zlari eshitilgandek bo'ldi shu choqqacha zaynabga yalinib yalpoqlanib kun ko'rib kelgan bo'lsa mundan so'ng bir qo'sha kelinni o'zining oyoqlari ostida yalinib yurgan holda ko'rdi har nima bo'lganda ham tegi nozik izzati uchun shu uyimizni bo'shatib beramizmi o'zing bilasan biz to'rdagi uyga ko'chib o'tsak ham bo'ladir axir tegi nozik uch yillik kina va adovat o'rniga nihoyatda oliy marhamat va mehribonchilik kelib o'ltirgan edi uch yillik emas uch daqiqalik o'zgarishdan o'zbek oyimning yuzi qizarmas va qizarishni ham bilmas hatto o'g'il qiz o'stirishni bilmaguvchi yusufbek hojidan allaqancha yuqorilarda yurar edi yusufbek hoji esa xotindagi bu kulgulik o'zgarish uchun ajablanmadi va kulmadi chunki bu kulku tabiatga molik bo'lgan xotin bilan endi 35 yillab birga yashar edi o'zbek oyimni shu holga keltirgandan keyin undan so'rab qo'ydi zaynabga ham bu xabarni yotig'i bilan aytib qo'yamizmi siz bilan men bir ishni muvaffaq ko'rganimizdan keyin zaynabga chiqora gap unda emas umr murosa degan gaplar bor ayniqsa kundashlik ishi qiyin kosa kosaga tekkanda g'idibida gaplar ko'paysa biz emas o'g'lingga ham tatimay qoladir chaqir deysizmi chaqir o'zbek oyim zaynab bilan otabekning kutilmagan ravishda ochilib so'zlashib o'tirganlari ustidan chiqdi o'g'il qizning kengashimi otabek kulimsirab zaynabga qaradi zaynab esa tuzatinib o'rnidan turdi va qayin onasiga joy ko'rsatdi voy shunaqaga o'xshaydir oyi keling oyi keling o'g'il qizning kengashi xuddi shu kunga yig'ilib qolgan ekan <laughs> ikkalasiga bir pardan ko'ylaklik ol birini past birini baland kulma bu xotining bo'lganda ul ham ko'z ochib ko'rganing xo'p bo'ladi zaynab sen men bilan yurchi hoji otang chaqiryaptilar xo'p bo'ladi tomdan tarasha tushgandek qilib so'zlangan yuqoridagi gaplariga boshda ularning ikkovi ham tushunmadi ammo birozdan so'ng otabek aytilgan telva teskari so'zlarning ma'nosini anglab oldi onasining nima bo'lsa ham marg'ilon tarafga og'ishqanini va o'zining kuchlik bir dushmanidan qutulayozganini bilib zaynabni nima uchun chaqirganini ham payqadi zaynab esa bir narsa tushunmagan holda qayin onasi bilan chiqdi qaynona kelin qarshisiga kelib o'ltirishgandan keyin hoji zaynabga qarab oldi bolam zaynab biz marg'ilondagi opang ko'chini olib kelmoqchi bo'ldik sen shunga nima deysan zaynab yalt etib qaynonasiga qaradi chunki o'zbek oyimning boyag'i gapi endi unga anglashilgan edi Dostun dushman yonida ko'rib bilinar bilinmas qilib entikdi men men nima der edim gap nima deyish va nima demasingda emas bolam gap shundaki u kelgan chog'da egachi singildek bo'lib keta olasanmi deb so'ramoqchiman <clears throat> bo'lib ketarmiz egachi singil bo'lib ketarsan a bilmadim voy nega tag'in bilmay qolding qarz ikki qo'ldan chiqadir men yaxshi bo'lganim bilan opam yomon bo'lsa hozirgi bergan va'damdan nima foyda juda to'g'ri gapirding bolam sendan olgan va'dani undan ham olamiz zaynab siz o'ylagan kelinlardan emas xudoga shukur aql hushi boshida boshqa gaplarni ko'nglingga keltirma bolam marg'ilonlik kelin bilan sening bizga hech bir farqlaring yo'q ikkovlaring ham bolamizning qo'shog'i bolamizsiz zaynab boshini irg'atib qo'ydi yusufbek hojining duosidan so'ng zaynab otabekning oldiga kirdi otabek zaynabning yuzidagi ma'yuslikni birinchi ko'rishdayoq sezdi biroz jimgina qarshima qarshi o'tirishdilar ikkisiga ham so'z aytish o'ng'aysiz va alla narsa monedek edi nega chaqirgan ekanlar bilib turib so'raysizmi nimani bilib turib Marg'ulondan keladirgan kishingizni Ammunda meni ixtiyorim yo'q hamma ishni otam qilayotibdir otangiz qilsalar ham sizning ko'nglingizdagicha nima ko'nglimdagicha suyganingiz bilan bir to'lasiga qo'shilib olish albatta sizning ko'nglingizdagicha. men uni suyamanmi albatta suyasiz yanglishasiz hech yanglishmayman siz siz uylanishdayoq uni suyib olgansiz meni bo'lsa ota onangizning orzularicha otabek og'ir holga tushdi bu to'g'ri so'z uni tamom esankiratdi va bu haqiqatga qarshi borish ya'ni yolg'onlash yana og'ir edi shunday bo'lsa ham yolg'onlamay chorasi bo'lmadi boshda suyib olganim siz aytgancha to'g'ri ammo hozir undoq emas ishonmayman nega ishonmaysiz ishoning ishonmaganimning sababi ham bor sababini so'zlang menga uylanganingizga qancha bo'ldi ikki yil shu ikki yildan beri menga bo'lgan aloqangiz bir zarra ham o'zgargan emas meni xotin o'rnida ko'rmaysiz bekor gap bekor gap emas jonim marg'ilondan qaytgandan keyingi kunlaringizni mehmonxonada kechirib kelishingizdan albatta tona olmassiz shu ham umid bilan bir yostiqqa bosh qo'ygan edi deb manim to'g'rimda o'ylab qaramasligingizning sababi ham o'zingizga zaynab so'zini bitirolmadi chetga qarab ko'z yoshsini to'kdi otabek go'yo tog' ostida qolgan edi siz tamom boshqacha tushunibsiz bo'lmasa bu gaplarning sababi nima sababi juda ochiq aytingiz axir o'zingiz ham deb o'ylayman yo'q men hech narsa bilmayman bilasiz xudo haqqi bilmayman bilmasangiz bilmaganingiz yaxshi sizga o'z og'zim bilan iqror qilishga uyalaman mendan ha? xotiningizdan uyalasizmi uyalmaymanmi yo'q uyalmang uyalmang uyalmasam mujozim zaif to'g'ri so'zlamadingiz ishonmasangiz o'zingiz biling lekin haqiqat gap shu sizdan uzoqda yurishimning sababi ham shunda ishonganimda ham bu hol tashqarida yotib yurishingiz uchun katta sabab bo'la olmaydir chunki chunki men faqat shuning uchun sizdan o'pkalamayman menga sizning mijozingiz kerak emas yig'lab yolborg'on holda otabekning quchog'iga o'zini tashladi otabek zaynabning shu qadar yurak dardi borlig'ini birinchi martaba bilar edi bechora zaynab jonsiz haykalni o'p quchoqlar va yolborar edi kechagi kirgan savdogarlardan qudalarning bu kun aniq kirish xabarlarini bilgan edilar narroqdan kuzatib kirish uchun hasanali yo'l ustiga ketgan yusufbek hojining o'zi ish boshda turib oybadoqqa tashqari havlini tozalatar edi ichkarida bo'lsa o'zbek oyim qo'shni xotinlardan bir nechasini hasharga aytib hammani joy joyiga qo'ydirgan havli yuzini ham yog' tushsa yalag'undek holga keltirgan edi ammo o'z uyini bo'shattirib gilam solib qo'yganiga endi uch kunlab bor qudalarning ziyofati uchun kerak bo'lgan hamma narsalarni ham hozirlatgan ular kelib tushdi deguncha bo'g'izlatish uchun deb bir g'onon qo'yni og'ilning ustuniga qantattirib qo'ygan edi kumush bilan zaynabga atalib olingan xon atlaslarga ko'ngli to'lmay har nechukda tegi nozik bu bo'lsa endi ko'p kiydi atlasni yonig'a yana bir xitoyi latta olingiz deb marg'ilonliq ko'ynagini bir qo'sha qildirgan bitta xitoyi jujum mursakni kam ko'rib yonig'a o'zining qiymatbaho zarrin mursagini va ikkita ro'ymolga ham qoniqmay o'zining kelinligidan o'rolmay qolgan qalmoqi sallachasini ham qo'shgan edi zaynab ham uncha xafa ko'rinmas qayin onasining buyruqlarini eski holicha bajarib yurar va hozirda uyga kirib olib mehmonlar kelib tushdi deguncha oldilariga yozish uchun dasturxon yasatar edi o'zbek oyim hasharchi xotindan biriga tandirga o't qo'yishni buyurdi da o'zi zaynabning oldiga keldi dasturxoning bittimi qizim bitti tashqarining asali kamga o'xshaydi kam bo'lsa darrov ombordan keragicha olib chiq undan keyin xamiringga o'zing qara oybodoqning qo'li tegmas xamir gup berib ketibdi ha dasturxoning to'zak varaqini esingdan chiqarmagin ho'p beri keling yusufbek hoji boshida oq to'ppisi va egnida oq olacha to'ni bilan ustidan belini bog'lagan edi o'zbek oyim yonig'a sekin sekin yurib keldi nima gap dasturxonlarimizga bir qarab qo'yingchi o'zingga yoqsa bo'pti qassob aytganmisiz tag'in ular kelgandan keyin shoshib qolmaylik qassob tayyor hozir bo'g'izlatsak bo'lmaydimi yo'q osh egasi bilan shirin ha aytgandek qudangiznikiga yuborgan kishingiz keldimi asal uchun shoshib borgan zaynab to'xtab qayn otasini og'ziga qaradi borib keldi Alimbek dadasiga ketgan ekan. Xotin qudalari kelishmoqchi bo'lishibdir. Zaynab asalga ketdi. Hoji O'zbek oyimni yonig'a yurib keldi va sekin so'radi. Zaynab xafa emasmi? Nimaga xafa bo'lardi? Axir so'raymanda. Tuppa tizlik. Ha, tashqaringizdan oybodoq qutul yozdimi? Qutulib qoldi. mahalladan ham 3-4 ta kishi aytdim. Ha, yaxshi. Oshni ko'proq qilish kerak. Xo'p, bo'ladi. O'g'ling qayoqda ko'rinmaydimi? Tashqarida edi-yu. Boya shu yoqqa kirgandek bo'lganida. Guzar guzarga chiqqandir. Oybodoq tashqarini yig'ishtirib kirdi. Hoji mehmonxonaga chiqib ketdi. o'zbek oyimning amricha oybodoq zaynab va hasharchi xotinlar kulcha yasashga o'ltirdilar kun tushdan oqqanda hamma saramjom olingan edi o'zbek oyim to'yga boradirg'an xotinlarday yasang'an egnida odimi xonatlas ko'ylak boshida oq shohi dakana ko'zida surma edi o'zbek oyimning kelinni xor tutar ekan demasinlar sen ham o'zingni tuzat deb aytgani uchun zaynab ham tamom ipaklarga ko'milib yasang'an kecha erga tekkan yangi kelinlar suratiga kirgan edi zaynabning onasi mohira oyim opasi xushro'y bibi va yangasi hanifa nisolar ham kelishdilar o'zbek oyimning ko'ngil tortar qo'shnilardan karima otin sharofat chevar va mahina bonular ham yasanib tusanib chiqdilar o'n chog'li xotin bo'lishib sovutmachoq dasturxonga o'ltirishdilar o'zbek oyim majlisga marg'ilonlik qudaning odamgarchilikni bilishidan otabekni toshkentdan uylantirishga qarshi lommim demay qaytag'a o'zi kuyov bilan birga kelib to'yni o'tkazib ketganidan marg'ilondagi obro'sidan va davlatidan bast qilib aytar edi bechoraning bori yo'g'i peshonasidagi bolasi shu bizning kelinimiz otabekni o'z bolasidan ham yaxshi ko'r o'g'lim bo'lsa shundoq bo'lardida mendan keyin hamma davlatim shuniki ilohi omon bo'lsin der ekan ha aylanay quda qarz ikki qo'ldan chiqadir deganlar buzoq yaxshi bo'lsa ikki onani ham emar ekan quyoshning qizdirishdan changi chiqib ketgan havliga suv sepib turgan oybatoq tashqaridagi guldir guldurni eshitdi va chopib mehmonlar o'ltirgan uyning darichasi yoniga keldi kelishganga o'xshaydirlar o'zbek oyim gapirib turgan so'zini yarim yo'lda qoldirib o'rnidan turdi va mehmonlar ham unga ergashdilar zaynab bo'zarg'an holatda uyga yugurib ketdi o'zbek oyim boshli xotinlar havli yuzasiga tushdilar mohira oyim qizi xushro'yning qulog'iga nimadir shivirlab kulib qo'ydi o'zbek oyim o'rta eshikka borib yetmagan ham edi narigi yoqdan qo'shnining bolasi yugurib ah, o'zbek oyim cho'nchagiga qo'lini solib besh o'n pul olib berdi bola orqasidan hasanali ko'rindi qani oyi ko'rmanani beringchi men sizni qochoq kelningizni tutib keldim yo'lakdan oftob oyim ko'rindi paranjisi boshida bandi qo'lida edi assalomu alaykum to'xtang to'xtang ha ilgari men olay <laughs> mayli sindirib ola qoldim mayli bu kishi qudachangiz oftob oyim bo'ladilar assalomu va alaykum assalom keling qudacha o'zbek oyim bilan salomlashib quchoqlasha ketdilar o'zbek oyimdan keyin boshqa xotinlar ham uning bilan ko'rishib chiqdilar hammaning ko'zi alangjalon edi kumushni axtarishar edilar kumush hali ichkariga kirgan emas o'zbek oyimning ikki ko'zi yo'lakda hasanali bir yo'lakka va bir o'zbek oyimiga qarab nima uchundir ko'zini qisib qo'yar edi xotinlar bilan ko'rishib chetda turgan oftob oyim qudasi yonig'a keldi uyalib turgandir hoy posha kelin bizlar kutib qoldik a uyalmang keling keling bolam kelavering hasan alining ko'rmanasi bo'lsa tayyor <laughs> hasan ali yo'lakka qarab imladi qip qizarg'an holda kumush ko'rindi paranjisi qo'lida qora atlas ko'ynak egnida zangor latta mursak ustida oq shohi ro'ymol boshida edi shahlo ko'zlari kulimsirashga yaqin holda uyatliq edilar mana bu kishi qaynonangiz begoyim bo'ladilar kumush salom berdi va qo'lidagi paranjisini yeriga tashladi yugurib kelib o'zini o'zbek oyimning quchog'iga oldi o'zbek oyim ham uni mahkam siqib quchoqlab olgan yuzidan shap shap o'pib aylanib o'rgular va tikilib tikilib nima uchundir yig'lar edi kutib turgan xotinlar mohira oyim xushro'y va hanifalar kumushni ko'rgan on bir birlariga qarashib lablarini tishlashdilar qaynona kelin bir daqiqa chamasi ko'rishib qoldilar so'ngra kumush boshqalar bilan bir bir ko'rishib chiqdi o'zbek oyim har bir xotinni kim bo'lganini unga tanitib bordi eng keyin orqadan zaynab ko'rindi chunki ul uydan endi chiqib kelgan edi o'zbegoyim kulib kumushga qaradi <laughs> qani o'zing tanichi kim ekan bu kumush hayron bo'lib qolmadi ipaklar ichra g'arq bo'lgan zaynabga qarab olib unga tomon adim tashladi zaynab opam ikki kundash ko'rishib turganda yo'lakdan yusufbek hoji ko'rinib qoshadarg'an xotinlar o'zlarini chetga oldilar hoji ularning oldig'a yuzaga chiqqach oftob oyim salom berib ro'ymoli bilan tomoq ostlarini o'rab oldi hoji qudachasi bilan so'rashdi barakalla singlim barakalla haytovur charchamay keldinglarmi men sizlarni ovora qildim ov <laughs> qani bek otasi ko'rmanani beringchi ha mana mana kumush uyalib zo'rg'ag'ina salom berdi va yusufbek hojining yaqiniga kelib bo'yin egdi hoji qo'li bilan kumushning yelkasiga qoqib suydi va kumushning manglayiga tegizib olgan o'z qo'lini o'pdi bizning marg'ilonda ham shunday kelinimiz bor ekan-ku. biz bilmay yurgan ekanmiz-da bizni shunchalik siylab kelibsizlar bu yaxshiliklaringiz bizdan qaytmasa xudodan qaytsin alloh taolo yoshlarga tinch va barakatli umr bersin ilohim taqabbul duo alloh akbar hamma duoga yuz siypashdilar so'ngra yusufbek hoji kumush bilan zaynabga qaradi men sizlarni ko'rishib turganingizni ko'rib juda quvondim mundan so'ng ham shu yo'sinda bir birlaringizga egachi siyldildek bo'lmoqlaringizni tilayman qani mehmonlarni ichkariga olinglar qani marhamat ichkariga kirsinlar qani o'tinglar o'tinglar bo'doq tezroq choyingga qara bechoralarning aravada ichagi uzilgandir men sizlardan juda xafaman aytsangiz aytmasangiz biz juda uyatlik bo'lganmiz qani yuqoriga marhamat marhamat oftob oyim to'rga harakat qilsa ham kumush boshqa mehmonlardan uyalib to'xtadi o'zbek oyim uni qistab tushdi imanmi kumushoti bu kuni erta bizga yangi kelinsan uchinchi kundan boshlab sen mug'ombirning boshingda tegirmon yurg'izishimni o'zim yaxshi bilaman <laughs> ha yana hali sen menim sovunimga kir yuvib ko'rganing yo'q <laughs> to'rga oftob oyim va mohira qudachalar o'ltirdilar oftob oyimning so'liga kumush kumushning yonig'a xushro'y mohira oyimning o'ngiga hanifa undan keyin karima otin sharofatchevar va mahina bonunlar qator chizilishdilar eng oyoqda o'zbek oyimning o'zi o'ltirdi karima otin qo'l ochib duo qilgandan keyin o'zbek oyim xush kelibsiz qildi mundan so'ng hammaning ko'zi ittifoq qilgandek kumushga tushdi kumush uyalib yeriga qaradi bir necha vaqt jim qolishib mohira oyim oftob oyimdan so'radi marg'ilondan yetib kelguncha ham juda bir yerga yetgandirsizlar uncha charchaganimiz yo'q o'zi marg'ilondan toshkentgacha arava yo'li 10 kunlik ekan biz charchamaylik deb sekin sekin o'n ikki kunda keldik yo'l loydir e, yo'q loy emas yo'l juda yaxshi ekan ikki yoqda ko'm ko'k maysa qirlarda lolalar yo'lni judayam tomosha vaqti ekan kelmaganlaringizda otabekni endi sira ham yubormaslikqa qaror qo'ygan edim boxuda o'g'lim uch yildan beri oy sayin marg'ilonga qatnab zerikmadingmi endi ular ham kesin axir deb yo'ldan to'xtatgan edim kumush otabek ismini eshitgach sekingina ko'tarilib qo'ydi oftoboyim hasanalidan hamma sirni o'rganib olgan shuning uchun o'zbek oyimning davdirashiga tushundi yuzimizga solmasangiz ham juda uyatliq bo'lganmiz Zaynab dasturxon ko'tarib kirdi va mehmonlarga xush kelibsiz aytgandan so'ng dasturxonni yozdi. Dahlizdan oybodoq qo'lida yasalgan barakashlarni olar ekan, bir ikki qayta yer ostidan kumushga ko'z yubordi va kumushning ko'zi ham uning keyingi qarashida to'qnashib oldi. Barakashlar qo'yilib bo'ldi. oybadoq to'rt choydish choyni muz tegligi bilan kirgizib berdi zaynab choydishlar yonig'a mehmonlarga choy quyish uchun o'ltirdi o'zbek oyim chiqib borgan oybadoqni to'xtatib so'radi oybodoq labi qaraginchi qassob kelganmikin Voya kelgan edi oyimlardan fatxo bersangiz qo'yni chiqarib berardim yaxshi fotiha berasizmi quda fotiha beringiz oyi qo'y sizga atalg'an fotiha berish sizning haqqingiz biz bo'lsak fotihani ko'p berganmiz o'zbek oyim ham siz bering degandek qilib oftob oyimga imladi oftob oyim uyalinqirab fotiha berdi oybadoq chiqqandan keyin dasturxonga qaradilar va oling oling bilan bir birlarini qistasha boshladilar boyag'idek ko'pchilikning ko'zi kumushda edi ayniqsa o'zbek oyim suqlanib unga qarar va tomoqqa qistar edi ol bolam ol men tomoqdan uyala turgan kishini yomon ko'raman yoki eshikdan kirishingdanoq sensiray boshlaganim uchun xafa bo'ldingmi yo'q xafa bo'lish emas suyundim <laughs> sansirashingiz uch yildan beri kumushni bolam deb yurganingizni bizga ochiq anglatdi ayniqsa men buning uchun sizdan minnatdorman haqliq kishi o'z bolasini sensiraydir aylanay begonani ham sensirasinchi <coughs> meni ham jumildiqdan chiqishim bilanoq <laughs> sensiragan edilar <laughs> men yaqin ko'rgan kishimni sensira olmayman hay kumush ol jilla qurisa ana u varaqidan bir ikkita yegin yuraging uzilgandir ha ola qol ol <laughs> yo'q yo'q charchadim shekilli ishtiham bo'g'ilg'anga o'xshaydir hmm. ishtihang bo'g'ilg'on bo'lsa charchag'aningniki emas eringni sog'inganigniki ay oling quda oling siz yoshlarni qo'yavering bularni yigit asrasa siz bilan meni tomoq asraydi o'rgiling qani olinglar olinglar olinglar yana kulgi boshlandi oftob oyim o'zini tutolmay kular edi kumush ham ochiq kulib kulgi orasida zaynabga qarab oldi zaynab ham kular edi oftob oyim kulib javob berdi maniyam ishtahom bo'g'ilgandek hoy aytgandek otabekni ko'rdingizmi yo'q tashqaridamikin zaynab ah, yo'q emishlar boya otang ham so'ragan edilar qayoqqa ketgan qilsiz aqlsiz ertalab senga hech narsa demabmidi <sighs> ertalab mendan o'z to'nlarini so'ragan edilar men tunni berib qayoqqa borishlarini so'raganimda bir joyda ishim bor degan edilar zaynab zimdan kumushni chaqib oldi kumush loy kabi bo'shashib oftob oyim ham og'ir tortdi zaynabning qarindoshlari kulgan simol bir birlarga qarashib oldilar o'zbek oyim oradan o'tgan sirni payqadi birorta zarur ish chiqqandir dedi shu vaqt darichadan hasan ali ko'rindi qo'lida bir mesh qimiz ko'targan edi darichadan turib mehmonlarni xush kelibsiz qildi va qimizni uzatib oftob oyimga qarab kuldi qimizni kuyovingiz sizga kirgizdi <laughs> baraka topsinlar oftob oyimning hushi o'ziga kelib kumushning yuziga qon yugurdi ana ular bo'lsa endi bularning holiga tushib bo'zrayishdilar qimiz bilan yengillashgan o'zbek oyim hasanalidan so'radi qachon keldi hozir qayoqqa yo'qolgan ekan ahmoq kecha hoji unga ish buyurgan ekanlar bilmadim kecha nima bilan ovora bo'lib xizmatni unutgan va bu kun ertalab esiga tushib mehmonlar kelguncha borib kelarman deb shunga ketgan ekan bora turgan joyi uzoqroqda bo'lib e, kechikkan va yo'ldan kela turib bu gunohiga ikki besh qimiz olgan hali qimizni menga berib kirib ayting juda uyatli bo'lding kechirsinlar deydir yo'q kechirilmaydir qimiz o'zi nima degan gap o'zimiz juda cho'llab kelgan edik shuning uchun kechirdik <laughs> bo'ldi bo'ldi men kechirganingizni chiqib aytaman chiqib ayting ayting sizchi kumush kumush baqadek qotib o'ltirgan zaynabga qaradi va uyalinqirab javob berdi men men ham kechirdim sizni ikki boshdan kechirishingizni o'zim ham bilardim nega o'zi kirmadi qaynotasi bilan so'zlashib Hasan Ali ketgandan keyin o'zbek oyim oybadoqqa qimizni mis tog'orog'a bo'shatishga buyurdi qo'y so'yilib tayyor bo'lgan edi o'zbek oyim qudachasining rayini so'radi nima buyurasiz qudacha mendan so'rab o'ltirmang mehmonlar nima xohlasalar biz ham o'shanga rozimiz o'zbek oyim tomoq buyurish uchun hovliga tushdi zaynab mis tog'orag'a ag'darilgan qimizni cho'michlab kosalarga quyib mehmonlarga tutdi iqtidor uning yonida mahallaning imomi yunus muhammad oxund yurt og'asi pirnazar jallod va sotiboldi otliq yana bir keksa o'ltirar edilar pirnazar jallodning yonida otabek va sotiboldi akani qatorida yusufbek hoji edilar oyoqda hasanali meshdan qimiz quyar edi so'z to'rtinchi kuni bo'lib o'tgan qipchoq qirg'ini ustida ketib yusufbek hoji bu to'g'rida so'zlar edi men biz xalqning odam bo'lishimizdan tamom umidimni kesib qo'ydim esimni taniganimdan beri amal demay mansab demay faqat shu musulmonlar manfaatini ko'zlab kelib oyog'ida o'zini qushbegi uning boshi olg'an uch to'rtta parastlardan go'yo yosh bola kabi aldandim ulul amir bo'lgan kishi ham shu manfaat parastlarning xarob fikrlariga quloq berib bizdek odamlardan bu to'g'rida bir og'iz kengash so'rashni unutdi hol buki musulmon qul balosidan uni najotga chiqarguvchilarning bittasi biz edik natijada ersa so'zi so'z kengashi kengash bo'lganlar shu uch to'rtta kalla buzarlar bo'lib bizga o'xshaganlarning darajamiz yosh boladek aldanish ekan ey hoji hamma fasod ulul amirda agar ulul amir durust odam bo'lsa uch to'rtta muttahamning yomonlig'i hech qayerga bormas va buncha gunohsiz bechoraning qoni o'rinsiz to'kilmas edi janobi payg'ambari xudo hadisi shariflarda aytadilarkim bismillahi rohmanir rohim قال النبي عليه السلام إذا وساد الأمر إلى غير أهليه فانتظر الساعة ya'ni ul sarvari koinot marhamat qilurlarkim agar bir qavmning ishi noahil odamga topshirilgan bo'lsa bas o'shal qavmning qiyomatini yaqin bil ya'ni halokatiga muntazir bo'l bas bizning korlarimiz ham ko'p fursatlardan beri noahil odamlarning qo'liga qolib va har zamon ul nobakorlar bizlarning boshimizga anvoy kulfatlarni soladirlar eh, ilohi kor batlari o'z boshlari birla daf bo'lg'ay صدقت yo رسول الله vasada وسد amru ila g'ayri ahlihi fantazir as-sota voy bo'lsin biz badbaxtlarning holiga shu kungacha bo'lmaganlarga bo'lishmoqchi bo'lib umrimning nihoyatiga yetib qoldim bu soqol shu el qayg'usida oqardi bu ko'ngil shu manfaatparastlar ta'sirida qoraydi <laughs> yoshim oltmish beshga yetib bir vaqt bo'lsin ibodatimni janobi haqqa bevosita yo'naltirganimni va ko'ngil ko'zim ochilib qilgan sajdamni xotirlay olmayman bu aldanish ersa haq tarafidan bir tanbeh bo'lmag'anlarga bo'lishmoqchi bo'lganim uchun bir kinoyadir endi bundan keyingi 5 kunlik umrim dunyo mojarolaridan etak silkib to'shai oxirat tadorigini qilmog'im uchun g'animat ko'rinadir bu so'z majlisga bir ma'yusiyat berdi ko'p vaqt hammalari sukutda qoldilar hojining gapi ayniqsa pirnazar akaga ta'sir qilgan edi ul o'z hunari ruhida mulohazasini so'zladi yomonlarni bitta bitta terib terib bosh kesmasdan elni tinch qiyin <laughs> to'g'ri aytasiz jallod bu taqdirda yoningizda o'tirgan bizning o'g'ilni ham ko'magingizga chaqira olasiz iqtidor yer ostidan otabekka kulimsirab qaradi otabek dadasining kinoyasiga tushunib qip qizil lavlagidek bo'ldi yaxshiki qutidor va hasanaldan boshqa hech kim bu kinoyaga tushunmas edi pirnazar aka jiddiycha otabekka qaradi otabek menga o'xshagan jallodgina emas amiri lashkar bo'la oladir siz fotiha bersangiz va otabek amr bersa men xudo haqqi yomonning boshini olishdan qaytsam bizning kattadan kichigimizning topqan tutqanimiz faqat bosh olish biz o'ylaymizki go'yo bosh olish bilan olam tinchiydir va biz o'z xohlaganimizni qila olamiz tuzuk jallod aytganidek yomonning boshini olmoqqa men ham qarshi emasman lekin buning nozik shartlari bor avvalo manfaati shaxsiyasidan kechib faqat el baxti uchun bosh tikkanlar jamoasi kerak va bu jamoaning o'z maslaki yo'lida kuzatgan ma'lum bir nishonasi bo'lmog'i zarur ana shundan keyin haligi nishonaga qarab intilishda oyoq ostiga elashgan cho'p xaslarni supura borish lozim mana shundagina to'kilgan qonlar o'rinlik va mashru berilgan boshlar chin qurbon hisoblanadilar yo'qsa sizning bosh olishingiz ham ana ularning qirg'inidan farqlik bo'lolmas shu yoshga yetib bu xalq orasida haligi jamoani uch to'rt nafaridan ortiq uchratolmadim afsus abdulla qodiriyning o'tgan kunlar romani asosida tayyorlangan adabiy radio teatrining o'n uchinchi qismini tingladingiz ssenariy muallifi va rejissyor rustam qurbon ovoz rejissyori nabijon hasanov bastakor mustafo bafoyev ovoz sozlovchilar klara yoqubova hamda farida muhammadjonova matnlarni oqqa ko'chiruvchi rohatoy xudoyberganova maslahatchi ne'mat do'stxo'jayev muharrir toyir yunus badiiy rahbar shoira yusupova